Ahmad punya cerita dengan judul Hajat Malam Jemaah. misteri iki diwiwiti nalika kuwi mantri turi disambat salah siwi siwijining pawongan sing jarine duwe jeneng Bari. Pak Bari nyambat mantri turi supaya nyunat anake. Aneh. Pak Bari tekanin dadak watoro jam songo bengi. Langitane yo kudu wengi kuwi uga. Mantri turi uga rumangsa aneh. Awit adate yen disambat ngitan mesti didawi dhisik roro utawa telung dina sadurunge. Ning mergo ora gelem gawe gelane wong, Pak Mantri kersa nyanggupi. Pak Bari dijak budal bareng nyang omahe lan dikon ngenteni sawetara wektu supaya Mak Mantri bisa siap-siap. siap siap Ning Pak Bari nolak. Jarini dheweke kudu enggal bali mergo kudu nyambut tamu-tamu resepsi kitalan kuwi. Pak Mantri manut wae sakwise diwene alamat lan ancer-ancer omai Pak Bari. Lan mergo ya wis wengi, Mantri turi ngajak marjuki anake supaya ngancani. kadadian sing ora sak baini dialami tengah dalan saka rumangsane mantri tuliran marjuki dalan sing diliwati kok ya dawa banget ora ana teki sak kiwa tengene dalan mung ana sawah sing jembar bawera apa ora salah dalan iki kersae mantri turi sing lungguh ana boncengan iya pak Aku kok ya durung tau ngliwati dalan iki. Saka ngomah mau kira-kira wis pirang jam ya? Mbah, Pak. Ning gak kira ya wis ana sak jaman. Wah, piye iki? Pak Bari kondo yen nyupite ora kena kliwat jam 10. Mantri turi nyoba nyawang pandom arlojine. Nanging ora bisa mergo petenge wengi. Wengi kuwi pancen peteng dedet lelimengan. Ing saku bengi dalan ora ana babar blas kliping lampu. Dumadaan montor Yamaha tahun pitu limo sing disetir Marjuki. Watuk-watuk. Marjuki nyetabilake gase. Nanging mesini montor keburu mati. Wah, kujur tenan iki. Bocah kelas luru SMA kuih meriksa tangki. Bensin isih ono. opo busine mikire mangkono marjuki arep jupuk kuncing ngisor sadel busine sehanyar kok le kok mati Pak Mantri ndak setir blebek blebek blebek motor bola bali di stater nanging tetep ora gelem urip marjuki ngiderake panyawang sing katon mung warna ireng peteng rembulan mung katon jelari tipis tanpa lintang ing kiwa tengen pang-pang wit ing pinggir dalan katon serawayan ketiupangin kegawa kahanan wengi sing sepilan peteng obai pang-pang wit kuwi katon kaya tangan-tangan setan sing arep ngeridu manungsa gitoke marjuki mengkirik kemis ngono lho. Saure Pak Mantri karo madangi mesin motor nganggo korek gas. Kemis tegese iki malam jemah, Pak. Suarane marjuki keder. Wis. Montore disuruh ngae yo, Pak. Awake dhewe kudu nggal-nggal lunga saka kene. Mantri turi durung menehi jawaban nalika ing kadohan katon kelap LIPE obor. Akeh banget. Ning kuwi ora nambahi marjuki dadi seneng. sakujur awake malah merinding beda karo Pak Mantri sing isih bisa tenang tanpa diganggu rasa wedi kowe krungu kae iki tumiyuping angin saka kidul wetan nggawa swara keramean kala-kala kaseling swara uyon-uyon swara kuwi asale pener barisan obor sing katon kelap-kelip kowe ngerti artine kuwi iki mbuh Pak Atiku kok rapenak, wong lanang kok jirih dari sana beran soro yon yon kaya prantondo yang tujuan kita kita cedak yuk piumai pak bari ayo keinggal merono kepek somar juki nuruti karpe bapak montor dicandak banjur dituntun turung genep sepuluh jangkah dewe nyubonye tater lakok dilalah mesin motor bisa urib Alhamdulillah syukure Pak Mantri. janing batin rumong soaneh, marjuki seneng ugo. mulo montorenggal dicengklak banjur ngebut nuju barisan obor sing tansah lap-lip di sawang soko kaduan. Tekane marjuki karo pak mantri disambut gumbiro dening sawi pawongan nyandang pakaian adat Jawa. Jari batik, biskap, langkon ugo nyengklit keris. Pawongan kuwi ora liya Pak Hari. Aneh. Pak Hari ora kumecap Opo -opo. Dheweke manggaake tamune mung nganggo basa isyarat. Pak mantri langsung nglesanake kewajibane supaya ora dedawa wektu. Dene marjuki ngenteni njaba. Pak Bari nanggap wayang kulit. Kebeneran jejeran wis rampung. Saengga marjuki bisa nikmati critane wayang tanpa rasa bosen. Wah. so ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu ingsun nyirep kenewi daning ponco panca saben ulasen netra linambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang grobok buntone telah tumuju dateng gusti dan kang amur batu ing sukma madusarining perwita maneka warna prada mbangun praja sampurna sangkala tidha muksa ana bentuk nyata sirna yang sing rasa Raden Setya Pusaka Kalima Sada Yakti dadi mustika sajroning jiwa mulya waskita dingdaya bawa leksana biar manjing saw Segara kendo arom Sorep pedupa ku melun Kinulah niat ingsun Hangidung sabto kang luhur Titahing sang hiang agung Rembesing tresno Tondo luhing netro rosok rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawista raja pamantra kondang kati pepadang bali sang hyang wanang nawa dewa jawata kali santika Sido Siti Koro Ing sasono asmoro loyo Sinare lo sepo Ini sudah Ini eh, sudah pak temeni marjuki ora pati seneng nanging mergo dalangin baut mainake wayange dheweke dadi kesengsem sebetani sang dalang pancen cukat uga mantep wayang sing diubake kaya duwe nyawa ditambah swara sinden sing kepenak dirungu dadiake marjuki kepencut tenan lali marang rasa atine sing kawit mautan sah ora kepenak Sajam bacute Pak Mantri wis rampung ngayahi kewajibane. Marjuki nolak nalika dijak Bali. Dheweki bener-bener wis kapilut dening lakone wayang. Pak mantri gelem ngenteni sak jam maneh. Nanging suwi-suwi malah melu kepencut. Nalika sang dalang miwiti goro-goro, Marjuki lan Pak mantri guyu kepingkel-pingkel mergo sang dalang pancen baut dagel. Mung wae sing katon ora wajar. para tamu liyane ora ana siji-siji sing melu guyu kabeh padha meneng lungguh anteng tanpa nyuwara apa-apa marjukilan pak mantri ora melu kaanehan kuwi loro-lorone padha lali purwaduk sina marang kahanan ing sakupengi tanpa rinoso wektu terus mlaku lamat-lamat keprungu jago kluruk Marjuki lan bapak isih durung duwe karep mingkert saka papane lungguh. Ning tansaya suwi sebetane sang dalan katon ora kesit meneh. Dadi rendet lan aras-arasen. Swara sinden melu-melu mlero Suara gamelan semunugora kompak meneh. Marjukilan Pak Mantri lagi rumong soheran. Opo meneh naliko sang dalang nyutel lakoni wayang. Gamelan lan porosin cek lekep koyo orong-orong kepidak. sae marjuki. Pak mantri ora semaur. Awit dheweke uga ora ngerti apa sing nembe kedadian. Kedadian sak banjuri dalang para bolan sinden mingger lungguhi banjur nyawang marjuki lan Pak mantri ganti panyawang aneh. Rong tarian napas banjuri meripate wong-wong kuwi padha mendolo kaya arep nyolot metu. Nyusul sesawangan kang gegirisi Raine wong-wong kuwi banjur leleh kaya lilin. Rambute uga mbrondoli karping dhewe. Sahingga rupane wong-wong kuwi malih dadi tengkorak. Pak Pak Mantri goplok wedi ora karu-karuan. Apa meneh nalika semedite angin gawa ambu basin. Dumadaan saka langit muncul cahya kilat kang padhang banget. Marjukilan Pak Mantri ngremake mripat ning bareng melek meneh sang dalang para sinden lan ayoga uga para tamu wis ora katon kabeh. Pakliran lan prongkate Gamelan uga ora ana. Kursi tamu terop lan sapa nunggalane we melu musna tanpa tilas nalika cahya baskara sumorot saka brang wetan ing kono kene katon kijing-kijing lan maisan marjuki lan tak mantri jebol lagi lungguh neng tengah kuburan kedadian kuwi nganti saiki mantri turi ora gelem disambat nyunat ing wayah wengi apa meneh ing malam jemah sebab kedadian sing wis-wis bener-bener gawe giris iki crita nyata saka calak turi bersama tim jimat